eta siko naiz eh, euskaraz mintzatzen. Ezin aldut ulertu zinez. Aragoizontako argidura, Fred Beruet, gure kronikalariak, eh, bere Twitter konduaren bidez, argazki hori emandolarik bere Twitter konduan argiturik. Gizon bat, modelo bat, eh, t-shirta suri batekin, eta gainean, hau idatzia da. Ezin aldut pilotara noa. Orduan astapenean ez dut ulertu. Huts bat bada, nik dute Euskara ez gehiago ulertzen, posible alda marka batek t-shirtak ateratzea olako huts batekin, bai hori da, posible da, ezin aldut, eh, ezin dut barkatu. Hau da, nahi aizutena, ezagutzen duzue, esaera. Ezin dut, pizinara joan behar dut, barkatu. Ezin dut, pizinara joan behar dut. Je peux pas, j'ai piscine. Francesez, Laurent Bafik raiten zuen aski garai batez beti. Pentsatzunt ideia hori dela, t-shirtarena. Pentsatzen dut. Otoi mesedez, s'il vous plaît, please, hola korikez, ez dakik jago nola erran behar den. Ez aldut ulertu... Ah, markatu. Birusak errapatu nau. Ezin aldut gehiago bien mintzatu. Eta denek bergauza pentsatu dugu. Zezen gori markak, Bai, eh, hau da markaren izena antzinen aipatzea publizitate pixka bat egin dugu, ala ere markaren zat, mark lokal bat da iduriz azparen baz bazk emanada irudiana. Beraz, zezen gorrik erabilidu denek erabiltzen duten tresna kakolori, itzulpenak egiteko Google Translate. EBS, Googleek ere, ongi itzultzen baitu e, ezin dut, ez du idazten ezin ahal dut. Ba, Nundik etorri zaien hori, ez dakite, eh? baina nor bada arazo bat. Martin Kitiok, Twitteren zion bezala, Euskal polizia bat izan beharko luke horrelakoak atxilotu eta eskarmentu bat emaiteko. Bo, e, eh, euskat Tzaindiak zira, eh, Martin, Euskal ez dakit, guk ere problemak okanen baititugu. Bezten az, mintzatzen baikira egunero hemen mikroain zinean ez dakit Euskal dena unartuko lukena. Baina bai badira tresnak guneak itzulpen zuzenak egiteko erabili otoi otoi begiak odoletan ditu Euskarak beste nazen. Eta Euskara ipatzen baitugu ebe justuki uh, eh, Twitteren, Euskal Elkargoa, bere Twitter uh, kondua, ere badu Euskal Elkargoak, zaie, bai, zaie gaiten dut uh, baita. Twitterren ere irakorri dudan bezala, Euskal Elkargoaren Twitter kontua ikusi besterik ez da instituzioak Euskarari emango dion lekua ikusteko. Kominote PB deitzen da, eta momentuz dena frantsesez agertzen da. Eta bai, hori da, pei Baska, noren Baska izango den, mm -hmm, ez guria behintzat. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta Itzeta, itzeta, itzeta, eta bu Sueman, hau da kantua unidad alabesa deitzen da taldea, talde berria, ataun aldekoa, ebe, hemen txeduzuna? Inoraztago, lehen gotoki berean, sizioak hartuz Goazteno hor, kamuflajearen garaietara, okitutako Aragi jale utxak gara Moralista desnaturalizatua Baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen Eguzki printza Azken bizina izenaren seinale dira Negarraren antagonismoa naiz Komplejudenen areriotan etorkizuneko giza seme perfektua Horain gauero ibiltzen nahi Bide iun eta desolatu eta Inongo bildurri izpirik gabe Lanarekiko atxekimentu falta Ikaragarri Onditzen ari baina baterez nabarduratzen horrek Zere pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritzen Azken finean bizina izenaren seinale dira Negarraren antagonismoa naiz Komplejo denen arreriota Etorkizuneko gizaseme perfektua eskatzen didate Zer egin ote dezakete Zu eman eta betik hasi out. Ciudad Alabesa deitzen da talde berri hau ataun aldekoak eh, dira gipuzkoak eh, beraz eta folk rock doinuak emaiten dituzte eh, taldeak estudioan, estudioan grabatu ditu bere kantuak hau da lehen kantu bat aintzin kantu bat berez otxailean aterako duten diskoarena eta behala sarean atxemaiten alduzu informazio gehiago interesatuak balin baziste unidad alabesa deitzen da. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster entzulearen iritzian, peio durritiren entzuten alko duzue. Iduriz, azken aldian, mintzatu da, xori batekin, eta elkarrizketa interesgarri batukan du, laster dena jakinen dugu hortaz. Ala ere, putzen astezken untako afera. Penelop Fionen Alzheimerra. Zelatza den eritasun hori. Goizik errapatzen ditu jendeak naski gerozta gehiago. Ez da neor erudun afera hontan, fion handereak bere burua defenditzen du. Duela somaita aste arte, erraiten baitzuen berak etzuela politikarik egiten. Ez ez ez, etxeko lanetan bazuela aski egiteko. Bere sanajaren aferetan sartu gabe, aurreta zarduratzeko hainbeste baituzten. Gana jansenek, atera duenetik, hau, fini. Guai, bon, bai, berdin, zuzenketetan lagundu luke eta bar, hori zuen, eh, beraz, azpimaratu, senarrak, François Fionek. Eta hor, gaurko azken argudioa, ez da gehiago Ez, eh, be, ez tagiago roitzen lan kontratuak izenpetu dituen ala ez. Ahantzidu, Alzheimer, ez dut ikusten besterik hemen. Eta fion, François, bere argudioak sekatzen, bere kontrako eraso bat dela, sozialistek osoki muntatua, eta bar, ez dut uste sozialistek dutenik sosa eman, eh? zure emazteari, zure seme, alabei, abokatua egin dezaten, abokatuak, gainera, bo, seta sumat, eh? baina elementu interesgarri bat, eh, justuki, eh, diplomarik ez zituzten seme alabak abokatu bezala pagatzen zituelarik, bo, entzun dukezie, eh? inbeste ipatzen da denetan, alabak eta semeak ez zuten, eh, edo, bai, ez zuten ber, ez zuten ber, diruz ama irabazten. Ez ez, batek bestia baino gehiago irabazten zuen hemen. Hmm, lehtu zienu eta bien izan, eh? Nork zuen ustez gehiago irabazten zuen? Zaharrenak? Eta ez, ziek petzero, alabak biztanena semea gazteago baldin bada ere, bere arreba baino euneko itazazpi gehiago pagatua zen eta bai, segitzen du, azkenean eh, frantziaren eh, ber sistema eta ber bidetik, Ah, eta ase eta da berdin, baina lau mila sortzireun euro ala ere hilabetean, eh, jakin ezazuen eh, eh, semeak irabazten zuela, bon, momentu berenetan berdin edo, bon, bref, segitu zuzie, ongi dago hartzeko ala ere, eh? zertazo hartzen gira ere, bestalde, politikari paristagoriak, Bon, paristak berdin eh, kentzen aldut hemen ere. Eh? Legea errespetarazi nahi ditu nahi digutela, oiek, sakelak betetzeko ez dutelarik ere legea ikusten behar ba, eh, irakurtzea legea usoki, hainbeste badiren, bo, posible da hori, eh? Eta horrez gain kanaran senek azetaren lana, hori ere azpimarratzeko. Intesgarria da, Joaren urtean, eun urte betetituen paperezko kaseta baita, hau, eta honen lekua. Paperezkoa, bai krisian den paperezko prentsak baluke hortik ere ikasteko, berdin? Bo eta prentsak ere horokorki, eh, Joen astean agertu zituzten elementu batzu eta haste bat. Pentsa, haste bat itxoin behar izan dugu elementu gehiago jakiteko. Gaur egun minuturo informazio aldatzen delarik, ez baitu internet bat ere erabiltzen. Astero ateratzen du bere informazioa eta kitio. Eta horrek ere denbora uzten du, aferak hartzeko eta elementuak ere ongi lantzeko. Hori da ere aipatzen duela, kasetako, aipatzen duena, kasetako erredaktore buruak. Barkatzen da, eh? gainera, bekarkuluak ez zituztelako On s'excuse d'avoir été petit bras la semaine dernière en, disant 500 000. En réalité, on a, il, nous, il nous manquait 300 000 euros. Eta bai, hori da, eh? kalkuluak astapen batean ez zituzten osoki eginak, afera ala ere atera zuten euh, prentsan, eta aste bat egin alizan dute, do aste batez, Gehiago landu izan dituzte elementuak, eh, egiazko kalkuluak egin, zonbat lantxari zinez ateratzen zen, hilabetero, pertsonaka eta bar, eta ondotik, beraz, zenbaki hori, behatzi reun mila euro, azkenean, eta elementuak baituzte horren frogatzeko. Je vais vous faire une confidence, mais vous le répétez à personne, on a juste travaillé. Il y a une équipe de trois journalistes qui a travaillé, et qui a travaillé sur quoi Sur les contradictions qu'on a repérées dans les propres déclarations de, de François Fillon. Eh? irabazi iru posible ez, lot, ez lotoan jostatuz, nik dakidan ez behintzat. Charlie Hebdo erosiz, berak ere, bere txistea era egiten maitu gaur, eh, bere lehen hori aldean, maska bat eh, mosten alduziziena isturrekin, maska hori Penelop fionena da, maska jantzi, eta bera bezala, deus egin gabe, irabazi, behatzileun mila euro. eta putz, telebista utzi, pitz Mm. Laster eta putzen entzulearen iritzia, hitz maiten hau ziet, uh, txoriaren historioa kondatuko daukula peio durritik, zonbait minuturen buruan, kantu bat entzuteko denbora, um, kantu hau nungoa den erraiteko, eh, be, zaila, euskalduna, baina diatorriak eh, ere kanpotik dituenak, inspirazioak, uh, eh, erritiki bateko keba bateko langile marokiara, musikaria eta berberea, emazte gazte euskaldun ikasle eta musikaria, eta gizarte ezitzaile sasi musikari eta zirikatzailea. Hala, aurkesten dute, haji wali, haini zeperez eta gorka Xamarrok Kebask deitzen den kantua. Hemen entzuten dugu. gargalak legalak Zuen bomba misil, tanketa fusil Mugitzen dena hil, bortzaketak tabalak Zuen handinaia ez da makala Petrolio truke bomba, Hadji Wali, hainize Perez eta Gorka Xamorro entzuten genituen kebazki jananga kantuarekin. Beraz, eh, irukote bat hemen eh, topaketa bat entzat, kantu honen entzat. Eh, entzuten genuena, alde batetik, behoiek ba, deskribatzen duten bezala erritxiki bateko keba bateko langilea marokiara, musikaria eta berberea emazte gazte euskaldun ikasle eta musikari gizarte zitzaile, sasi musikari eta zirik atzailea. Itzetapu Eta orain bai, entzulearen iritziaren tenorea itzaman bezala, zuri itza peio duriti. Bai, eh, egunon, eta egunon entzuleak, eta haste honetan, hainuke historiotipi bat kondatu, gertatu zautana. E, ara, abentsetak gainitzen biskat, eta ikusi dut e, eh, urtsu bat. Horai, abolak buruzia baitira, eta urtsu hori zen biziki gora. Banketan, eta ari, galdatu diot, baina zendako ez zira biskabat jausten, monat, eskola egirat bakizu zerrandatan. Baizik eta alimale honatzi iztezik. Hubitzen baniz, zin, iztari hori gilan eta. Enuk soberak fidatzen zir. Batzuk, baizik eta maiena baitu zuen, ba, zirakezko, gai holan sartu nahi nuzi, beste batzu berri zehagalak moztu, behetako giteko, baina ez izte ondoik, akomatzen zin artian. Beti kantuz, urtsua uh, oto istu, kampotik uste duzi, dintza utzi labakia, baina zin artean ez elgarraitzen, hau idatzi izan eta baitik elabitan adi. Hore, nun, dina hau bakia ukeitia. Hora, hasi zaut, erasian. Eh, Gozio go, batekila, baina hara efer muki. sekretatu zaten, baina kien gizonak, uh, eh, otiuk ikilean legeretak izinak, baina, edo abolari beha beren historiak ondatzen baina eni urtsu hori mintzatu zaut, eta erran ez kreseski, ergarra itzeko bazin dutela xampiona, beraz eh, gure irratia edo irrati eskoldunak, eta elgarrizketak egiteko, elgarrik iranako tresna trezna xampiona, baita espadako atzi hila, alon. Hara beraz, zegertatu zatan egun horretan, hori, Entzuten baduzi, edo beste urtsu bat beste opinian artekidan. Mintzatzen bari mazauzi, igatiaren bidez, eta izte argi nuke. Gero arte! gero arte peio duriti mileskaren zulearen iritzian, Tresna xampiona baita, untsa eranik peio eh, irratiak zuenak baitira, ez duda baliatzea bera, zentzulearen iritzia, denen iritzia baita, ordean ziek ere ziena maiten alduzuela, horreita razten dautziet, goiz berri, itzetaputzen eh, sartu harremanetan gorekin, Kristof batitaren txabauzi autua deitu eta zerbaitiren dugu, eta hola peio duritiren eh, txoriarekin ere mintzatzen alko ziste, xantzabari Itz eta putz, telebista utzi irratia pitz! Bo eta nazioarteko berri batzu bukatzeko berdin, eh, berriak zin, uh, eh, Johnny Depek ez luke gehiago dirurik. Ez, argunt peko errekanda, eh, gaizua iduriz, hogei urtez hilabetero bi milioi euro sautzen zituen. Hogei urtez hilabetero bi milioi euro sautzen zituen. Norbait uh, nigar egiteko komentariorik, ez, hor, bon, xa, ah, hori nien. Donald Trumpen presidente kargu hartzea ere geroztik ondurio larriain aipatzen ditugu, baina hau ere, ari da gertatzen, uh, eh, azpimarratzeko dena, Israelgo gobernuak uh, eh, bere lasaitasun usuan, berriz lasaitasunan errangin nuke, bere zapalkuntza eta kolonizazioa lanak berrasten baititu, palestinaren lujen kolonizatzen lanak segitzen eta osoki asumituak gainera, eh, no problem, eta boan, anekdota, eh? atzo superiudatu eiterakoan abokatuen ikustera joaniz, abokatuak ez arropetan direnak, baizu berde horiek jaten direnak, barak ez direla erosi behar, Mexikokoak errepoita, erreportaia ipatu dautzi eta azken aldean inguramena ahuntzutzen ari dira, jendea ere, guk abokatuak gaiteko guri sartzeetan, azabaino, eksotikoagoak egiten baitu. Bon. Hau sorpresa, etzen gehiago Mexikoko abokaturik, ez Israelgoak bakarrik. Pankarta, handi batean idatzia zen Israelgo kolonietako abokatua asumitu junte palestinaren lujak hartu, koloniak sortu, ango erritarrak zapaldu, eta notik gure abokatuak arrotasunaz saltzen itogu ustaitzeko superin. Horrekin, zer egin, ebe ez dut eh, abokaturik erusi eta joniz berriz etxerat gozuan. Hala, gaurko anekdota, horrekin uh, pausaino bat egingo dugu, laster hitzetaputzen gure gomita CGT-ko kide den eta SNCF-ko langile den peio dufo izango da, greba deialdia beraz luz luzatzen dute biharko eh, eta hori lan kondizioak eta urte astapen untan eh, aipatu baitu esentzefeko zuzendaritzak eh, kasik 2000 postu gutiago izango zirela eta beste aldarrikapen hainitz ere gibelean direlarik kezkak ere erraieten alginuke horiek aipatuko ditugu gure gomitarekin sediak lorten gutitan. Bostak eta mementu, Euskal berriak zurekin Bernadetar gaina. Inigo Urkulu, Euskal Autonomia Erkidegoko lendakaria, baiona nazen egun txigarai Euskal Elkargoko President berriarekin bildu da, Inigo Urkuluren iniziatiba izan da, lendakaria bera etorzea, bisita simbolikoa izanik ere, sei pondutan elgarrekin lanean arzeko xedea dostu dute, ekonomia, lujalde antolaketa, garraio, ingurumena, kultura eta hizkuntza eta presunentzat zerbitzu kontuak. Eskualeriko gatazka zere mintzatu dira eta ere desarme, etaren desarmeaz, baina ez dute horri eta egin, inigo urkuliuk jarronetxe txegarai orai gazteizerat gomitatu du. Hizkuntza gutituen legea lehen irakurketan onartua izan da da Parisen. Lege horrek nahi du hizkuntza gutituen tokia finkatu eskoletan murgiltze sistema onartuz, seinaletikan eta komunikabideetan. Eta hasaruan hasi zen Bruno deputatu sozialistaren legesedearen azterketa, baina legesedea etzen orduan osoki estabadatu, atzo azken hiru artikuluak egin dituzte eta ondotik legea osoki osoki bozkatua izan da Colette Capdeviel deputatua entzunen dugu seiontako berrietan. Greba mogimendua treinetan gauretik goiti, treinetako langilek ez dituzte onartzen laneko baldintzen aldaketak, hilabete sariak ez goititzea eta empleguen mugistea, sindikatek, CGT, UNTSA eta Zutrai sindikatek dute dei egiten, esentze faren arabera guti segitua izanen da mogimendu hori. Basa iziek, gero eta makur gehiago egiten dituzte maastietan primaderan, mahats botoinak ateatzen dielaik horiek jaten dituzte, baigoriko maasti zainek zonbeit urteuntan basa ontz eta askonak emendatzen ikusten dituzte, berriki iztariekin bildu ere dira, federazionia proposatu daie ikastaldi baten egitea, zepoen ezartzen ikasteko askonentzat, eta ukanen dute ere iduriz, permisa bat, armen erabiltzeko eta tiratzeko. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin aste hartetan, guri erratearen hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Astezken untako kanpoko mintzaldian, jagon jardunaldien segida entzunen dugu Euskal Irratietan. Joanden astereneko mintzaleku saioan entzun dugu, jagon jardunaldietako bigarren partea, zein hizkuntza politika beharrezko ditaiken hemen ipareskoa legian. Horaikoan, hizkuntza politika nola antolatu, izanen da ipagai, Mathieu Berger Eskoaren Erakunde Publikoko lehendakaria, Jean-Claude Iriar Bayonako autetxia, Alian de Siberoko Herri Elkargoko Euskara Arduraduna, Pascal Indo Euskal Konfederaziokoa eta Charles Bidegen Euskal Ordezkariaren artian. Astezken Arratsuntako kanpoko mintzaldian, jagon jardunaldietako azken debatea biharko hizkuntza politikaren antolaketaz. Agatzeko behatziontan, Euskal Erratietan. Errepika, hortzegunean horren batean, irureiko irratean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan Eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, eta putz, eta putz, eta, eta, eta putz. Prentxan, ipagaiak eh, tenoreuntan eh, berria puntu eusen eh, argertzen dira bilendakari. Inigo Urkulu eta jorgene etxegarai eta gaurko ageraldiaren argazki desberdinak eh, direla e, prentsan eh, aipatzen alda, bai berrian, beraz esku artean dokumentuak biek badituzte pausatu nahian main baten gainean, kaseta puntu eusen aldiz, sutik agertzen dira biak ondoan irria aurpegian, pentsatzen den bezala argazki eta kamerei begira, eskuz esku atxikitzen eh, dira eta berdin media bazken eh, baina gibileko eh, plan handiago batekin hola, argazkiak deskribatzeko eta titulua Euskal Elkargoarena etapa eta aro berri baten hasiera dela errandute etxe garaik eta urkuluk bai honan. lehen hartu emana izan da instituzioen arteko harremana sendotzea eta indartzeko helburuarekin egina. Gazteizera joiteko gombidapena egin dio jaurlaritzako lehen dakariak elkargokoari. Hala jakin ezagun. Konfiantza galdea bestalde, atxe bilduk larun batean erabakiko du urtaranekiko botoa. PP eskuineko alderdiak urtaranen kontra bozkatu du, gazteizko eh, hau uh, talde politikoekin bilduko da, asteleneko konfiantza mozioa nahikoa babes jasotzeko. Hainbat irratik atetan, itzegindu gorka urtaran, gazteizko hauza bezperan iragarrita gero konfiantza mozio bat aurkeztuko duela, aurtengo aurre kontuak hain zinat eh, ateratzeko, eta behar hiloturik beraz, abiatzen gertatzen da afera berrian duzi xeetasun guzia. Eta aldiz, eh, behorein txetan aldatu da lehen gaia, beraz, hemen txeduzue. hartxibatu dute martxoaren iruagatik arabako batzar nagusiek aurkeztutako kereila. Gazteizko epaitegi batek ebatzidu bost langileren hilketak preskribituak direla. Oroit berdin, mila behatzen eta erorogeita ma sei urtean, martxoaren iruan, Espainiako polizia, oldartu zen langile mugindu, mugimenduak deitutako batzar baten aurka, eta bost pertsona hil zituzten, oldar horren ondorioz, tiroka hil zituzten. Inoiz ez dute aldiz, horregatik inor zigortu, eh, salaketa bat aurkeztua izan zen eh, beraz, eh, eta erran bezala, ipaitegiaren arabera, hilketak ezin dira gizaki, gizateriaren aurkako delitutzat jo. Euskadiko berriak. Eta bestalde istiluak izan dira Amona deitu kokalekoan Israelgo poliziaura usterat joan denean hauzitegi gorenak aginduta Israelgo armadak berroita sortzi orduko epa, epea eman zien atzo kolonoei kokalekoa usteko baina nahiek etxeetan gogortu, gotortu dira eta aurre egin diote poliziari. Abiadura hondiko treina aipagai aldiz argian, azala beltza eduki behar aldut, ahatxetearen lanetan esklabo izaiteko, hau da titulua argian. Ahetxeteko obren hernaniko zatian langileek bizi dituzten baldintzak kaskarren lekuko izan gira, elak lan ahemanen kontxilura eramango du azpi kontrata beste eksplotazio kasu batean aurrean gaudelakoan. Ez dira nire itzak, urko apa olazak azetariarenak beraz, hemen ahetxeteaz egin inkesta argian. Eta bestalde... Eh, Euskara Nafarroan egitarrek administrazioarekiko duten harremana Euskara zizaita ere segurtatu nahi du gobernuak. Euskara administrazioan siurtatzea sede duen foru dekretua orkestu du funtzio publikoko mainan egitarrei Euskara siurtatzeko dekretua osatzea da helburua Nafarroan. Gazeta.eusen ezan eh, bezala beraz uh, eh, urkulu eta etxegara diragazkitan gazkitan eta ondotik eh, zirtzilak badatoz baiunara. Otsailaren iruan zirtzil gaua iragaren da baionan, hau da beraz bigarren gaia eta bestalde tokiko hizkuntzen aldeko lege proposamena onartu du lege biltzarrak frantzian. Beraz hemen Gazeta.eusen gaia azaruan proposatutako tokiko hizkuntzen aldeko lege proposamenaren alde bozkatu du lege biltzareko gehiengoak urtagilaren oitamekan hotx atzo. Eta hiru hautagai EAJPN beren zat, lege biltzareko hauteskunden zat, prentsa horrekoaren eh, berri beraz hemen emaiten du eh, media bazkek, uh, eh, atzu eman aski, horren berri bai ustut. Eta borotra afera ere, uh, borotraren aferaz, pondo bat egiten du media bazkek, zuzendariak bere gain hartzen du, hau da titulua. Eta bukatzeko zudu ezten, Fion bakarrik geldituko ote da Le Republikan alderdiko diputatu batek, Alain Juperi, dei egiten dio iduriz. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Antagonista kantua entzungo dugu orain uh, The Acer Company taldeak emanik eta horretarazten hau laster gurekin izango dela peio dufo, CGT-ko kideta, uh, train bidetako langile biharko grebaz, harituko gira. entzun. Yeah. protagonista da da kantu hau eta taldea The Icer Company. Euskaldunak dira eta behara, bideoklipa berri-berria, garbi-garbia atzo agertu zuten eta beraz atxemeten alduzie xarean eta badok puntu eusen ere. Siak guti orain itzetaputzen gure gomita. eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ratietan. Greba mugimendu bat, SNCF eh, treinbideetan, ostegununtako iragarria da, Frantzia mailako greba mugimendua da, hemengo langile dota erabiltzaileak ere unkitzen aldituenak, gaur seietan abiatzen den mugimendua, ustiralean goizko sortziak arte. Gurekin, treinbideetako langile eta cgt kide den, peio dufo, arratsalde hona. Bai, atzaldean. CGTek du, beraz, greba deialdi hau eh, egiten, eh, beste bat zu, ere bakamatzu lotzen direlarik mugimenduari. Uh, eh, iru salaketa, ahazoin, edo iru ahazoin dira greba honetan, goi mailako lan arduradunen erregimen berria, lan txarien izostea eta langile kopuruen murrizketa Gehiago egiten aldaukuzu, hortaz, peio? Bai, Ba, abenduan urtero aurkezten da ondoko urteko budjeta, eta budjeta hortan eh, ateratzen dira horra, duen urteko uh, langileen kopuruak, eta hor eh, jakin genuen abenduan beraz uh, 2000 baino gehiago la, uh, lan postu uh, desa gertuko direla 2000 eta mazazpi urte untan, Hori lehen gauza, bigarrena badu orain eh, bi urte gure dilusariak ez dira batere igotzen, eta eta arazi dute beste urte batez ere eh, ez dela igoko, eh, unetik uh, zero taz igoko dela, ordoan ez, ilugarren urtekotz segidan, eta eta horra lan baldintzak gero eta txarrago dira, zenta lana bada, baina langileek erota gutxiago, eta, eta horren salatzeko lehen, lehen urratz bat bezala, da egun bateko greba antolatzen dugun eh, antolatzen duguna xarritik eta hostilalgo izate. Mm. Um, zer gana nahi hor lehen pausu bat, um, zer da helburua egun bateko greba egiterakoan? Baina danik eh, erakustea langileak eh, Ba, mobilizatua garela eta denek bat, bat egiten dutera uh, eh, asere horrekin. Eta, eta gero ikusiko, normalki, hortik goitia esten dira negoziaketak, preste da grebara joitea negoziatzeko, baina eh, grebari gabe dira sekuran main, eh, main baten inguruan jarri nahi, orduan, oa, lehen urratz bat, eta ikusiko onduko hasteetan zer mugitzen den tanura, eta horren arabera, beraz, ikusiko ere zer hondo jo eman uh, mugimendu hori. Mm -hmm. Horrek egan nahi du, beraz, eh, saiatu direla hor zuzendaritzarekin biltzaia danik? Aba, ah, bai, hori, baina maiz uh, aipatzen da beti greban garela, baina uh, gu beti bilkure, bilkuretan gira zuzendariekin, baina bilkuretan uh, da ez erateratzen txekulan kasik, eta ordoan, uh, ondorio bezala, egia da batzutan greba egin, egin behar dugula, ez baita hitz it, egiten behar den bezala jane nuke. Eta orduan eh, hori badira urteak eh, hola pasatzen dela, eta gero eta txarrago da, zenta normalki uh, eh, elkarrezketa eskatzen dugularik obligatua dira bederen bilkura bat eh, biltzea eta gero eta gutxiago biltzen dira, horiek eranez, ez baina ez dugu fitxik erraitekoik, orduan ez dugu ez da bilkura ere. Eta horrek erakusten du, eh, horiek deitzen duten eh, le dialog sozial, behar direla, sindikatuak, prest, hitzekiteko prest, eta ezakitzer, baina azken finean, gure enpresan behintzat, eta badakit beste initzetan ere, eh, ez dutera, edo nagusiek ez dutera, ez direla hitz egiteko prest, egin eh, bidea segitzen dute, pentsatuk gabe ze ondorio izan den langile eta erabiltzaile entzat. Mhm. Hor, eh, hortan baikira, eh, ikusten duzu aldaketa bat, urtero, ezen faren uh, politikan, uh, beti erraiten baitute ere, uh, be, sindikalistek edo, uh, ari direla langileak eta zerbitzu publikoaren Eh, leku hori ere galtzen duela esen eh, zefak? hori alde batetik bai, baina nik, nik edo guk ikusi bai edo senditu baino, aski da galdegitea erabiltzaile eri. Urtez eta urtez eh, erabiltzaileen kopurua jausten ari da, eta hori zerbitzua gero eta txarragoa derako, gaur egun eta salatu dugu enitzetan, eh? jadani lan postuak murrizten ituzte, baina gainera, neun eh, behar diren eh, egun bat eh, gidari, ematen dituzte, laro gaita ama bost edo Eta hori deitzen dute, frantzesez egaten dena, risko kalkule. Hor, kalkulatzen dute arrisku bat, eh, bat edo bi editzen badirela, uh, behetrein batzuk azirela ibiliko, eta ez dira ibiltzen eta egunero erabiltzailek baituzte arazoak, eh, berantak, eh, treinak ez ibiltzen. Hora, hori da ondorioa eta hori salatzen dugu jadenik aspalditik, baina ari da lagitzen gero eta gehiago. Orduan, eh, orduan mugimendu hori bai gure aldetik eraman behar da, baina espero dugu ere gizartean zerbait mugitzea handoko hilabeteetan, zenta hola segitzen bada, SNCF eta servitzu publikoa uh, eh, tremideetan eh, desagertuko da. Mm. Hori da, eh, galdera hori atatzen zitzaidan, azkenan zer bilakatuko da, hola segituz gero, uh, jendeak gerazta gehiago gaizki ikusten badu uh, SNCF-a, langile gerozta gutiago, gerorik baute da hor? Ba, gero bat bada, eta aukera bakarra da uh, egiazko presioa ordeinarazi uh, eh, garaioari. Hor treinetan uh, eh, egiazko presioa ordeinzen da. Aldiz, uh, bideen eral, erabiltzaileetan, eta hor haipatzen dut bai autobusak eta, eta baita ere kamioiak, horiek ez dute egiazko presioa ordein frantzian eh, bideetan eunetik uh, eh, bosta baino gutxiago bakarrik ordaintzen da, pasaia. Eta orduan eh, gure gain, eh, gure, gure imposaketek dute, dute bide bat ordaintzen eta eta hor da horreka abatzen eta trenek bakarrik ordaintzen dute trenbidea. Orduan uh, konkurentzia faltsua da eta hor dugu eh, gauza bat hobetzeko. Plantan eman zen uh, edo guk aipatu genuen hemen polutax hori uh, kutsa zerga mm plantan eman behar da eta hori berriz horrekatzeko ezberdintasun eh, larri hori, zenta balatigu gainera bihar ez dela etorkizuna bideetatik etoriko, baizik eta burdin bideetatik edo beste garaio garbietatik eranen nuke. Orduan, eh, bada zerbait egiteko eta zite, zenta horra hastean erran bezala, egoera gero eta larriagoa da. Hmm. Greba erran bezala beraz uh, gaur abiatzen da, uh, gaueko seietatik eta ostirala sortietatik, um, hor um, galdera praktiko bat zendako uh, osteguneko greba gaur abiatzen da eta ostiralean bukatzen? Hori, zenta batzuk behar dakite, baina entremideetako langileok lan egiten dugu uh, uh, ogoita, ogoita, egunero eh, gau eh, goiz eta atxaldez. Eta orduan gauaz lan egiten duten entzat greba egiteko abiatzen baginu Uh, eh, goizeko lauontan edo orako zerbait ostegunean gauaz egiten duten uh, lan entzat ezen posible greba egitea eta oktarako abiatzen da uh, steazken uh, ratxetik eta ostila goizarte Mhm, ados. Uh, aipatu duzu, beraz, astapenean, uh, aldarrikapenetan biharko greban, eh, bazela langileen murrizketa, elburuetan duelarik uh, 2000 postu gutiago guti gora bera. Uh, emengo langileek pairatuko dute ere murrizketa hori? Bai, gero ez dute hain zinetik raiten zer eta nun. Uh mhm. -huh. uh, balakigu merkantzien garaioan murrizketa azkar bat izanen dela aurten ere, baina ez dute honen uh, zehaztu, janu nuke. Aldiz, uh, ikusi dugu uh, eh, burruka bat eraman, eramaten ari gile, ez baita honen bukatua, baina uh, eh, txarkeren inguruan, azte buruetan, eta eta horiek dira horra ipatu dituten uh, lanpostu murrizketen ondorioak. Mm -hmm. Orduan, uh, behar dugu segitu gure tokiko burruka, behar ezko baita, baina behar dena da jakinez Parisen erabaki, erabakitzen dela dena, Parisen kontra ere olako greba uh, Frantzia mailan greba azkar batekin, erakutsi gure aserrean, zenta eh, gero, itxoiten badugu, zaila da gibel eh, egiarazteko gure zuzen, zuzendari zari. Mm -hmm. Eh, justuki, e, deialdi azkarra beraz ari aipatzen duzu, baina irakurri dutan ez, ala ere, grebalari mugatua da. E, uste dut, ikustutala, martrinetarik behatzik funtzionatuko zutela, bai. guti bai. segitua den greba galitzen da, ala ere ez, biharkoa? Bai, ba, hori gero zenbakiak bihar ikusiko, zenta batzutan, uh, petxoak egiten uh, eh, eien uh, eh, zenbakitan, baina uh, egia da ez dela uh, itxaiten dugun uh, bezain azkarra izanen uh, uh, greba egun hori. Mm. Ordoan beharko dugu. Baina, uh, jakin behar da ere greba ez dela gure borukatzeko ahman bakarra. Eh, Antoratzen dituko bilkura, publikoak, petizioneak, uh, ez da baidak, uh, eta olako gauza initz, ordoan, egia da, hor grebo honetan aldiz uh, behar bada ez gira aski izanen, mm. baina uh, guri ere ikitzea onduko asteetan uh, indar bat lortzeko eskatzen duguna, nahi dut uh, publiko on bat eta azkar bat tremideetan. Mhm. gure eskualdean, zer eragin nukanen duen grebak badakizu, biharko uh, eta? Ez, aski da, hori bakarrik zuzen daritzak eh, biltzen ditu zenbaki batzuk eta horren arabera ateratzen ditu. Baina gero, jakin behar dara egin zenbakietan, horiek erraten dute eh, eta erretan e, iruetaik bi biliko direla, baina mm. jakin behar dara gehienetan autobusak direla mm. eta ez treinak. Mm. Hortarako ere zenbakiekin kasuman behar da, zenta meiz gezuretan ari dira eta hori dute joko bezala zenbakien manipulatzea. Mm -hmm. Eran bezala, bihar eh, greba mugimendu bat, ZNCF-an, eh, baina eh, gaur seiontan abiatzen dena, eta ostiralean goizeko sortzitan bukatuko dena, aldarrikapen horrekin, izan diren erreformak eta belangile murrizketak besteak beste, salatzeko izango dena, peio dufo, cgt kide eta trimidetako langilea gurekin inoen, mile esker. Baina esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Astezken untako kanpoko mintzaldian, jagon jardunaldian segida entzunen dugu Euskal Irratietan. Joan den astereneko mintzaleku saioan entzun dugu, jagon jardunaldietako bigarren partea, zein hizkuntza politika beharrezko ditaiken hemen ipareskoa legian oraikoan hizkuntza politika nola antolatu, izanen da ipagai, Mathieu Berger eskuaren erakunde publikoko lehendakaria, Jean-Claude Iriar Bayonako autetxia, Aliande Sokarroz Siberoko erri elkargoko Euskar Arduraduna, Pascal Indo Euskal Konfederaziokoa eta Charles Bidegen eskual zaindeko ordezkariaren artian. Astezken Arratsuntako kanpoko mintzaldian, jagon jardunaldietako azken debatea biharko hizkuntza politikaren antolaketaz. Agatzeko behatziontan, Euskal Iratietan. Euskal errepika hortzegunean horren batean, irureiko irratean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan, atxaldeko zazpietan Eta errepika igandetan goizeko behatziak terditan Zutukoa, Nere baitan pizten dira Eta gaur ere segituko du Siberuan gaindi Lucien Cesaretak Gure bazterrak Naturari eskaini emanaldi bat eta hitz eta putz hortan bukatzen da gaur bihar berri zelgarrikin izango gira bihar, osteguna, Fred berrueten eguna. Eta bihar, eh, izaro artistaren uh, proiektu berria entzunaraziko eta deskubriaraziko dauku. Eta maia muruaga ere entxegur, kantuzkantu aipatzeko eta um, bestalde ere euskal puntu eus, klik, klik, klik, sailean, itz eta putz saila. Eta hor, atxemang mituzi, eman gizun, goziak, saiak euskal